14046-fatvo. Savol: Ramazon oyining oxirgi 10 kunida e'tikof o'tirish niyatidaman. Masjidga kirish va chiqish vaqtlarini bilmoqchi edim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, jumhur ulamolar, jumladan 4 imom, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiiy va Imom Ahmad rahimahumulloh Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirmoqchi bo'lgan kishi e'tikofga 21 kechasi quyosh botishidan oldin kiradi degan fikrga borishgan. Bunga bir necha dalillarni keltirishgan. Jumladan, birinchidan muttafaqun alayh hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirganlari sabit bo'lgan. Bu u zotning kunduzlari emas, kechalari e'tikof o'tirganlariga dalolat qiladi. Chunki 10 so'zi kechalarga tegishlidir. Alloh taolo aytadi: "Va layalin ashr" 10 kechaga qasam. Fajr surasi 2 oyat. Oxirgi 10 kunlik 21-kechadan boshlanadi. Shunga ko'ra e'tikof o'tiruvchi masjidga 21-kechaning quyosh botishidan oldin kiradi. Ikkinchidan, ushbu ulamolar aytadilarki, e'tikofdan ko'zlangan eng ulug' maqsadlardan biri Qadr kechasini izlashdir. 21-kecha oxirgi 10 kunlikning toq kechalaridan biri bo'lib, uning Qadr kechasi bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun u bu kechada e'tikofga kirgan bo'lishi lozim. Bu so'zni Sindi Nasoiy hoshiyasida keltirgan. Manba: Mug'ni, 4-mujallad 489-bet. Lekin quyidagi hadisda shunday deyilgan: Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har Ramazonda e'tikofda o'tirardilar. Bomdodni o'qib bo'lib, e'tikof o'tiradigan joylariga kirar edilar. Sahih Buxoriy 2041 Sahih Muslim 1173-hadis. Ba'zi salaflar ushbu hadisning zohiriga amal qilib, e'tikof o'tiruvchi bomdod namozidan keyin kiradi deganlar. Doimiy qo'mita ulamolari va Shayx Ibn Bos ham ushbu fikrni qo'llab-quvvatlagan. Lekin jumhur ulamolar bu hadisga quyidagi ikki javobdan biri bilan e'tiroz bildirganlar. Birinchisi, Nabiy sollallohu alayhi va sallam quyosh botishidan oldin e'tikofda bo'lganlar lekin e'tikof uchun xoslangan joyga faqat bomdod namozidan keyin kirganlar. Imom Navoviy shunday deydi: Bomdodni o'qib bo'lib, e'tikof o'tiradigan joylarga kirar edilar degan so'zni e'tikofni kunning boshidan boshlaydi deganlar hujjat qilishgan. Avzoiy, Savri va Lays ikki so'zining birida shunday degan. Malik, Abu Hanifa, Shofi'i va Ahmad esa agar bir oy yoki 10 kun e'tikof o'tirmoqchi bo'lsa, quyosh botishidan oldin kiradi deyishgan. Hadisni esa u zot e'tikof o'tiradigan joyga kirib, u yerda alohida bo'lib, bomdod namozidan keyin o'zlari yolg'iz qolganlar deb tafsir qilishgan. Bu e'tikofning boshlanish vaqti emas, balki u zot shomdan oldin masjidning ichida e'tikofda bo'lganlar, bomdod namozini o'qigach esa alohida bo'lganlar deb tushuntirishgan. Iqtibos tugadi. Ikkinchi javob Bu javobni Hambalilardan Qozi Abu Ya'lo zikr qilib, hadisni u zot sallallohu alayhi va sallam bu ishni 20-kuni qilganlar deb tushuntirgan. Sindi aytadi: "Bu javob mulohazaga ko'ra foydaliroqdir. Shuning uchun u avloroq va e'timodga loyiqroqdir." Iqtibos tugadi. Shayx Ibn Usaymindan etkof qachon boshlanishi haqida so'ralganda u kishi shunday javob bergan: Ko'pchilik ulamolarning fikricha, etkof 21-kunning tongida emas, 21-kechadan boshlanadi. Garchi ba'zi ulamolar Oyisha radhiyallohu anhoning Sahih Buxoriyda vorid bo'lgan bomdodni o'qib bo'lib, e'tikof o'tiradigan joylarga kirardilar. Hadisini dalil qilib, e'tikofning boshlanishi 21-kunning tongidan boshlanadi degan fikrga borgan bo'lsalarda, lekin jumhur bunga Rasul salot va salom ertalab odamlardan ajralib chiqqanlar, e'tikofni niyati esa kechaning boshidan boshlangan, chunki oxirgi 10 kunlik 20-kunning quyoshi botishi bilan boshlanadi deb javob berishgan. Iqtibos tugadi. Fatavo siyam 501-bet. U kishi yana shunday deydi: Oxirgi 10 kunlikda e'tikofni niyat qilgan kishi 21-kechaning quyoshi botayotganda e'tikofga kiradi. Chunki bu oxirgi 10 kunlikning kirish vaqtidir. Bu Oysha onamizning hadisiga zid kelmaydi, chunki bu hadisning lafzlari har xil ko'rinishda kelgan. Shuning uchun lug'aviy ma'noga eng yaqini olinadi. Bu quyidagi hadisdir: Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya'takifu fi kulli Ramazon وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har Ramazonda e'tikof o'tirar edilar, bomdodni o'qib bo'lib, e'tikof o'tiradigan joylariga kirar edilar. Sahih Buxoriy 2041 Sahih Muslim 1173-hadis. Oysha onamizning bomdodni o'qib bo'lib e'tikof o'tiradigan joylariga kirar edilar degan so'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidda qolishi e'tikof joyiga kirishlaridan oldin bo'lganini taqozo etadi. Chunki e'tikof o'tirardilar, ya'ni arab tilidagi i'takafa degan so'zi o'tgan zamon, ya'ni mozi fe'lidir va asl qoidaga ko'ra uni haqiqiy ma'nosida ishlatish kerak. Iqtibos tugadi. Fatavos siyam 503-bet. Ikkinchi masala: E'tikofdan qachon chiqiladi? E'tikofdan chiqish vaqtiga kelsak, undan Ramazon oyining oxirgi kuni quyosh botganida chiqiladi. Shayx ibn Usaymindan etkof o'tiruvchi etkofdan qachon chiqadi? Hayit kechasi quyosh botgandan keyinmi yoki hayit kuni bomdoddan keyinmi deb so'ralganda, u kishi shunday javob bergan. Etkof o'tiruvchi etkofidan Ramazon tugagach chiqadi. Ramazon esa hayit kechasi quyosh botishi bilan tugaydi. Fatavos siyam 502-bet. Shuningdek, doimiy qo'mita ulamolari Ramazonning 10 kunlik etkofining muddati uning oxirgi kuni quyosh botishi bilan tugaydi deganlar. Doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 411-bet. Agar u bomdod namozini o'qiguncha qolib, etkof o'tirgan joyidan hayit namoziga chiqishni tanlasa, buning zarari yo'q. Ba'zi salaflar shunday qilishni mustahab sanashgan. Imom Malik rahimahulloh ba'zi ilm ahllarini Ramazonning oxirgi 10 kunligida etkof o'tirganlarida odamlar bilan birga hayitni kutib olmagunlaricha ahllariga qaytmasliklarini ko'rgan. U kishi menga o'tmishdagi fazilatli odamlardan yetib kelgan va men bu haqda eshitganlarimning eng suyuklisidir deganlar. Imom Navoiy aytadi: Imom Shofiy va uning ashablari shunday deydi: Kim Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirishda Nabiy sollallohu alayhi va sallamga iqtido qilmoqchi bo'lsa, undan biror narsani o'tkazib yubormaslik uchun 21-kechasi quyosh botishidan oldin masjidga kirishi va oy to'liq yoki kam bo'lishidan qat'iy nazar hayit kechasi quyosh botganidan keyin chiqishi kerak. Afzal hayit kechasi masjidda qolib, u yerda hayit namozini o'qishi yoki agar hayitni masjiddan tashqaridagi namozgohda o'qisa, hayit namozi uchun namozgohga chiqishidir. Majmu' 6-mujallad 323-bet. Agar e'tikof o'tiruvchi e'tikofidan keyin to'g'ridan to'g'ri hayit namoziga chiqsa, namozga chiqishdan oldin g'usl qilib zinatlanishi mustahabdir. Chunki bunday qilish hayit sunnatlaridandir. Buning tafsiloti uchun 36442 raqamli fatvoga murojaat qiling. Vallohu a'lam.